umar ibn hattob quddusga kelishligini quddusdagi nasorolar yahudlar hammasi talab qildi birinchi fath umar ibn hattob roziyallohu anhuga nasib bo'ldi islom tarixida ikkinchi qudusning fathi salohiddin ayyubiyga nasib bo'ldi allohni rahmati bo'lsin uchinchi fathi umar ibn hattob va salohiddin ayyubiyga o'xshagan kishini kutib turibdi alloh taolo bu qaysi bir saodatli kishiga nasib qiladi olloh o'zi biladi buni